Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Mateusza. Za Jezisiem szli dwa slepci, a chlasitie wolali. Synu Dawidów, smiluj się nad nami. Jak weszel do domu, przyszli ci slepci k niemu. Jeziś im rzekł, wierzyte, że mam takową moc – Odpowiedzieli mu, ano Pane. Dotkli se tedy jejich oczy a rzekli: "Ać se wam stane, jak věříte. I otevřeli se im oczy, Ježíš im duraznie nařídil, ale ać to se nie nedoví. Oni wszak odešli a rozklasili to po celém tom kraju. Słyszeliśmy słowa slovo Milowani bratrze, sestry, Swaty Ambroż, których od nas wspominamy w liturgii, pochodzą z Trewiru, wystudował w Rzymie recznictwi a prawa, gdyż ho powinności urzadu konzula zawedli z Uirje do Milanu. Był tam na czekanie zwolen biskupem miasta a 7 prosince 374 wyświecen. Po świadomitem dopełnieni znalosti se oświadczyli jako wynikający pastyr, a uczytel na holidu. Hajl czystotu prawe wiry proti Arianom, a z odwachą se stawiel i proti zneużywani cisarskie mocy. Był wymlównym kazatelem, a wyznamnym autorem mnocha teologickich spisu i liturgickich hymnu. Swaty Ambrosz Miel spisze Mędrsi postawu, a slabsi zdrawi. Byl ale welmi rozchodny, razny, a zároveň plny laski, a slitowności. Bez swych ich se zamierzował na teksty Bible, w nichż dovedl wyzdwichnął jak literalni, tak moralni, a alegoricko-misticki smisl. Kazateljske dovednosti učil Ambrož i své spolubratry. Například biskupovi Konstancovi napsal Ať jsou tvé promluvy pramenem bohatým, čistým a průzračným. Ať jejich mravní nauczeni naplňuje duši každého posluchače lahodnosti, libeznost Twych słów, ać si podmanjuje lid, aby z radości kračel tam, kam jej vedeš. Twa kazani ać jsou na mądrości. Proto i prawi: usta ústa i są nastrojem poznani. A twa słowa, ać ať ma i smysl. Twa rzecz mam mluvit sama za sebe. Ani słowo nie ma na zmar nebo se minął smyslem snažili sa o oživenie církve a co nejlepší prožívanie liturgie. Ovlivnil liturgickou podobu církevního ritu nazvanou ambroziánskou. Napsal spisy o svatostech, katecheze pro novokřtěnce a vysvětlení k vyznání víry. W psanim moralnie asketickich spisów se především zamierzował na Bohu zasvěcené panny a kladlím na, za vzor panenskou matku, pannu Marii. O zasvěceném životě nejen psal, ale i hovořil. Přikázaních o panenství pro milánské matky měly opodstatněné obavy, aby jejich dcery neskončily v klášterech, neboť mnoho se jich nechalo oslovit. gdyż psal o Pannie Marii przedstawowali we wstachu k Jezisi jako panenską bohorodziczku, we wstachu k cirkwi jako jej przedobraz, a druhą Ewu, a z moralnych hlediska vyzdvihoval plnost jej cnosti. Svatý Ambros se velmi snažil o prochlubení znalosti písma svatého. Napsal 19 exegetických spisů ke starému zákonu, a na podkladzie swych kazań zestawili komentarz klub kraszową Ewangelią. Jeho poslednim, niedokończonym dilem był komentarz k żalmu 3a 40 temu. Ke końcu żywota samu skorszyli problemy posobene artrozą, a mieli potiże z mluweniem. Na Wielki Patek trzeciego, czwarty 327 przyjal святости процесту na wieczność, a upadł do agonie. Nasledując ich odne jak niegdy w zaczatku roku przedpowiedział. W roce 1225 jej papież Bonifac VIII prohlasił za cirkewnicho uczytele spolecznie z Augustinem, Jeronimem a Rzechorzem Wielkim. Svatý Ambrož svou apostolskou a učitelskou činností patří mezi nejvýznamnější otce církve. Prosme, aby i v přítomné době pracovali pro církev chorliví apostole.